والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Na wale waliokadhibisha ishara zetu tutawapururia polepole kwa namna ambayo wenyewe hawaijui. واملي لهم ان كيدي متين Nami nitawapa muda. Hakika mpango wangu ni madhubuti. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين Je, hawafikiri huyu mwenzao hana wazimu.